عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فمن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم رحمه الله تعالى ايها المؤمنون هذه وقفه مع حديث شريف مع حديث جليل القدر علي المكانه حديث قدسي يرويه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام عن ربه عز وجل تبارك وتعالى فجدير بنا اجمعين ان نتامل في معانيه العظيمه ودلالته المباركه راجين من ربنا جل وعلا أن ينفعنا به أن ينفعنا به وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث وهو راوي الحديث عن أبي ذر جث على ركبتيه جث على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث تعظيما لهذا الحديث ولقوة معانيه المباركة هذا الحديث مشتمل على نداءات على عشر نداءات إلهية فيها بيان كمال عدل الله فيها بيان كمال عدل الله جل وعلا وأنه الغني وأنه غني عن العالمين وفيه كمال رحمته ولطفه ورفقه بعباده أجمعين وفي هذا الحديث كمال غناه وشدة فقر العباد إليه وفي وسنتأمل ونتفقه في الفقرة الأولى لضيق الوقت يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله رب العالمين يخبر يخبرنا أجمعين أنه لا يظلم أحدا أنه لا يظلم أحدا مع أنه على كل شيء قدير مع أنه فعال لما يريد وإذا كان هذا شأن الخالق أجمع إذا كان هذا شأن الخالق للخلائق أجمعين فما بال أقوام يظلمون الناس فما بال أقوام يعتدون على الآخرين الله جل وعلا على كل شيء قدير ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يفعل ما يريد تبارك وتعالى ومع ذلك يا عباد الله لكمال عدله حرم على نفسه أن يظلم أحدا ثم في هذا الحديث حرم الظلم بين نحن أي العباد فلا يجوز لعبد أن يظلم نفسه ولا يجوز لعبد أن يظلم غيره وأنواع الظلم ثلاثة أولا ظلم العبد لنفسه بأن يشرك بالله شيئا هذا يا عباد الله أعظم الظلم على الإطلاق قال الله جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم يا عبد الله خلقك ربك ورزقك ربك فهو مالك الناس أجمعين فلا يجوز صرف العبادة لغيره تبارك وتعالى فلا إله غيره ولا رب سواه فهذا أعظم الظلم وهو الظلم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه ولقيه ظالما لنفسه بهذا الذنب العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العبد ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي والسيئات فلا يجوز لك أن تعصي الله فلا يجوز لك أن تعصي الله فإلا صرت ظالما لنفسك والنوع الثاني ظلم العباد ظلم الآخرين بالاعتداء بالاعتداء ومنع الحقوق في هذا الحديث العظيم الله سبحانه وتعالى نادانا بأسلوب لطيف فيه إظهار الرحمة والرفق منه تبارك وتعالى وهذا النداء الرباني الرحيم استمعوا إليه وتفقهوا فيه واعملوا بمقتضاه وأعظم الظلم وأشنعه أن تجعل لله ندا وهو خلقك فاحذروا الظلم يا عباد الله فاحذروا الظلم يا عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخبرا عن مآل الظالمين يوم القيامة يوم يقوم الناس لر... يوم يقوم الناس لرب العالمين قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ولما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن داعيا إلى الله وتوحيده قال له في نهاية الحديث وإياك وكرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وفقنا الله وإياكم لما في صلاحنا في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين أيها الناس أبو ذر رضي الله عنه nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa a dit en rapportant les paroles de son Seigneur Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et les rendue entre vous interdite. Alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez donc moi de vous, moi donc de vous nourrir, et je vous nourrirai. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. sauf celui que j'ai vêtu, demandez-moi donc de vous vêtir, et je vous vêtirai. Ô vous mes serviteurs, vous commettez des fautes, des péchés, de nuit comme de jour, la nuit et le jour, et je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Ô vous mes serviteurs, vous ne saurez atteindre ma nuisance en me, en, nuisant, ni m'être au profitable en m'apportant un quelconque bien. Ô vous mes serviteurs, si vous étiez tous réunis du premier au dernier, l'ensemble des humains et l'ensemble des djinns, avec le cœur le de l'homme le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien dans mon royaume. Ô vous mes serviteurs, si vous étiez tous réunis, du premier au dernier, les humains et les djinns, dans le cœur de l'homme le plus pervers, cela ne diminuerait en rien ma royauté ou ma possession. Ô vous mes serviteurs, si du premier au dernier l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns se seraient tenus sur une seule et même place, puis que chacun d'entre vous me demandait tout ce qu'il souhaitait, et que j'accorderais à chacun ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, si ce n'est à l'image de ce que diminue l'aiguille qui est entrée dans la mer lorsqu'on la ressort de l'eau. Ô vous mes serviteurs, ce sont vos actions, je les, je les enregistre, puis vous rétribue en fonction de celle-ci. Celui donc qui trouve du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par l'imam muslim. Il nous convient à tous d'écouter et de méditer ce grand hadith. Ce hadith renferme des sens qui ont la plus grande importance. Et si le serviteur les médite et les comprend, découlera de cela le plus grand bien dans son comportement, dans sa croyance, et que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Ce hadith est tellement important et lourd de sens que celui qui a rapporté le hadith du compagnon Abu Dhar, lorsqu'il récitait ce hadith, il tombait sur ses genoux. Lorsqu'il citait ce hadith et transmettait ce hadith, il tombait sur ses genoux. Dans ce hadith, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs, appelle ses créatures de la façon la plus douce, de la façon la plus subtile. Il nous dit dans ce hadith à dix reprises, Ô vous mes serviteurs, ô vous mes serviteurs, ya Et dans cela, il nous montre sa douceur, sa miséricorde et sa pitié envers nous. Il nous appelle alors qu'il n'a pas besoin de nous, subhanahu wa ta'ala. Et on, se, détourne de lui alors qu'on ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Mais par pitié envers nous. Et car il aime nous faire miséricorde et car il a pitié de nous, il nous a appelés dans ce hadith à dire aux prises. Il nous a appelés dans ce hadith à dire aux prises Comment est-ce qu'un serviteur qui aime Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui espère sa rencontre dans la mer des situations le jour dernier, comment est-ce qu'il pourrait se détourner de ce hadith alors qu'Allah Azzawajal l'a appelé à dire aux prises en lui montrant sa douceur et sa pitié. <coughs> Ce hadith est long, mais nous allons nous arrêter. Nous allons donc nous arrêter sur le premier passage. Dans ce hadith, Allah nous dit selon la traduction, Ô vous mes serviteurs, Ô oh, vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Je me suis interdit à moi-même l'injustice et est rendue entre vous interdite. » Dans ce passage du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et personne ne peut interdire quoi que ce soit à Allah. Il est omnipotent, il est au-dessus de ses créatures et il fait ce qu'il veut tabaraka wa ta'ala. Mais il s'est interdit à lui-même, Jalla fi'ula, l'injustice. Et cela car, chers frères, il a la perfection de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement parfait dans sa justice qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Bien qu'il soit parfaitement omnipotent et qu'il fasse ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi, chers frères, comment le serviteur se permet, lui, après avoir entendu cela, d'opprimer les autres serviteurs. Le Créateur, le Seigneur des cieux et de la terre, s'est interdit à lui-même l'injustice. Et toi, tu vas te permettre d'opprimer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ensuite nous informe que l'injustice est une chose interdite entre nous, ses serviteurs. Puis il nous dit, ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Tu n'as pas le droit d'opprimer les gens, quelle que soit la personne, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion. Tu n'as pas le droit d'opprimer les serviteurs. Dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit l'injustice. Et dans le Coran et dans la Sunna, de nombreux textes sont cités pour nous mettre en garde contre l'injustice et nous montrer la gravité de la finalité des injustes. Lorsqu'ils devront comparaître nus, non circoncis, pieds nus et dépouillés de toutes choses devant le Seigneur des mondes. Et lorsque la balance sera établie, ce jour-là, le prophète alayhi wa sallam nous dit L'injustice sera les ténèbres le jour du jugement dernier. L'injustice ça sera les ténèbres le jour de la résurrection. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit d'appeler les gens du livre à l'islam, de les appeler à reconnaître que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils acceptent cela, de les appeler à la prière, cinq prières de jour comme de nuit. Puis, il lui a dit de prélever la zakat. Et il lui a dit, fais attention et ne prends pas les plus hautes de leur richesse. Ne prends pas les plus hautes, c'est-à-dire les choses qui ont beaucoup de valeur pour la zakat. Et il a fini en lui disant, et fais attention à l'invocation de l'opprimé. Prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Il n'y a entre elle et Allah aucun voile c'est-à-dire celui que tu opprimes, s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre toi, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera et lui accordera le secours, même si c'est une personne de mal à la base. Même si c'est une personne de mal à la base. Car Allah n'accepte de personne l'injustice et contre personne l'injustice. Il nous faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de l'injustice et des causes menant à l'injustice. Et c'est pour cela, pour éradiquer l'injustice, que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus pieuse, la plus éloignée de toute forme d'injustice, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, comme nous le rapporte son épouse Umm Salama, radiallahu anha, disait, Allahumma, inni a'udhu bika an adilla aw udal, أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي Oh Allah, je cherche protection près de toi afin de ne pas m'égarer ni de me faire égarer. Et dans ce hadith, il disait également, c'est-à-dire à chaque fois qu'il sortait de chez lui, Oh Allah, je cherche protection près de toi contre l'injustice et contre le fait d'opprimer autrui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des créatures, la plus loin de toute injustice, invoquait Allah de peur de tomber dans l'injustice, à plus forte raison nous, les serviteurs faibles et pécheurs que nous sommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple dans la justice, était un exemple dans le fait de s'éloigner de toute forme d'injustice, que ce soit envers les gens, que ce soit envers les animaux, que ce soit envers les grands, que ce soit envers les enfants. Et pour conclure, un seul exemple. Et pour conclure, un seul exemple. Il nous faudrait trop de temps et nous n'aurions pas assez de temps si on voulait démontrer la justice du prophète sallallahu alayhi wa dans un discours, dans une conférence ou dix conférences. À la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa a arrangé, a aligné les rangs. Il a ordonné aux compagnons de s'aligner. Et il y avait parmi un homme qui se nommait Sawad, qui était avancé par rapport aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Sawad, aligne-toi et rentre dans le rang. Mais Sawad n'a pas bougé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il avait une chose dans sa main. Et il a, émis une pression sur son ventre afin de le faire reculer, afin qu'il entre dans le rang. Et là, le compagnon a dit tu m'as fait mal au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je t'ai fait mal. Et il lui a dit, oui, tu m'as fait mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, découvert son noble ventre. Écoutez bien la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la crainte de l'injustice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, la meilleure des créatures, le chef de l'armée qui vient voir le soldat et lui dit, je t'ai fait mal il lui a dit oui, tu m'as fait mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son ventre. Et il lui a dit, tiens, fais-moi la même chose. Et rends-moi le coup. Subhanallah. Hada Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, refais-moi ce que j'étais fait. Alors Sawad s'est avancé. Il s'est baissé et a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Que fais-tu au Sawat Il lui a dit il lui a dit Voici, est-ce que c'est ça ton droit Il lui a dit Oui, Ya Rasulallah, j'ai repris mon droit. Ô messager d'Allah, j'ai fait cela, car aujourd'hui il y aura le combat, et je sais qu'il y a des gens qui vont décéder au combat. Alors j'ai voulu que la dernière chose que je touche soit ta peau, au messager d'Allah. Soit ta peau, au messager d'Allah. هذا عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيتهم بعد ذلك دينه بالظلم والجور ما ذلكم بإنصاف يا عباد الله Voici la justice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'après cela, on pourrait qualifier la religion avec laquelle nous est parvenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'injustice Là, Wallah, ceux qui disent cela sont les injustes. Ceux qui disent cela sont eux-mêmes les injustes. Sawad a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'il a eu ce comportement, lorsqu'il a montré la justice avec, avec laquelle Allah l'a envoyé, tout le monde l'a aimé. Ses compagnons l'ont aimé, l'ont secouru. Et même ceux parmi ceux qui n'ont pas embrassé sa religion, certains ont reconnu sa justice et sa droiture. Alayhi salat wa salam. Craignez donc, chers, chers serviteurs d'Allah, l'injustice, qu'elle soit faite contre vous-même en faisant des péchés ou contre autrui en dépassant les limites. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة